La Marató de TV3 d'enguany està dedicada a un dels col·lectius d'aquest país que més està patint. Els culers. Són gent que no veu sortida a la seva situació i per qui cada dia que passa la vida és un infern. Amb cada donatiu estarem més a prop dels nostres objectius. Evitar que el Camp Nou acabi semblant el Teatre Romà de Tarragona, permetre a Joan Laporta comprar gasosa per celebrar els empats o enviar d'una vegada per totes Ronald Koeman a la jubilació a Marbella que tant es mereix. Col·labora. Que no hi ha un duro, collons! La Marató diu molt de tu. So, nice job, case closed.